Lingvai consequenzoi de la breliro. Ciam Britio forlassos la Europan Union, tiam ancau la Britai officistoi en la diversai institucioi de EU, iom post iom devos forlassis iain postenoin. Cai tio havos gravain consequenzoin, nome tiui Britai officistoi zorgas por la tauga uso de la angla en la documentoi de EU. Ni ne forgesu che la commissiono de la EU estas granda burocrata apparato, quie funccias plurae lingvoi, precipe la Franza, sed ancau la Germana, cae aliai. Post la aligio de Orient Europae Landoi al EU, la Angla gainis tie plida terreno sed sen suffice da angle parolantoi, la uso de la angla degeneros, cae tiel tiu lingvo perdos sian gvidan position. La institucioi de EU habas ja sia insideioin en landoi, cie la Franza estas la reganta lingvo, cae do la Franz lingvai officistoi reconqueros la unuan position por la Franza lingvo cae la plei granda lingvo de EU estas la Germana, ciu ancau hodiau estas multe usata en la officeioi cae corridoroi de EU. Tio post la breliro certe pli fortigios. La Angla ja restos grava lingvo, precipe por la neformala parola uso. Por la formalai discutoi, exemple en la Europa Parlamento, ja functias simultana interpretado. Do tie la angla ne estas bezonata kiel interlingvo. Kai ankaŭ en la skriba uso, en la dokumentoj de la Unio, tiu lingvo ne plu estos bezonata kiel interlingvo, ĉar la tekstoj, kiuj tiam estos origine redaktataj ĉefe en franca aŭ germana lingvoj, estos rekte tradukataj alla cetera e linguoi della Unio. La angla ja tiam ancora estos officiale lingvo de EU, char du stato i membroi officiale usas la anglan. Temas pri Irlando, qui utamen havas ian propran landan lingvon, nome la Gaelan, ca pri Malto, qui usame havas ancau propran landan lingvon, nome la Maltan. Iam gis nun en EU, oni inventis novain vortoin cae formuloin en la Angla por adapti la lingvon alla besonoi de la Unio. Britio ja havas exemple alian juran sistemon ol la ceterai landoi de EU. Sed post la breliro, la Britoi ne plu acceptos tiun adaptadon de la Angla por si mem. Cae tiel, la EU angla farigios iu memstara sub formo de la angla. Aliflanque, la Britoi ne povos dicti la lingvo uson de la angla en la institucioi de EU. Do ella fremdigio de Britio post forlaso de EU sequos ancao lingva fremdigio. La angla estos ec pli ol nun perceptata kiel lingvo de usono, cae tio signifos che mal crescos ancau la simpatio por la angla lingvo pro rifuso de la super rega politico de la nuna presidente de Usono. Europo do devos trovi comunan lingvon. Ne tion por la practica uso, sed por defendi sian identetson. Europo estas memstara potenzo en la mondo, cae gi devos paroli pli cae pli per unu vocio. Cae unu vocio signifas, che tio ne povos esti en iu subformo de la angla, sed en lingvo, cio representas la sociain cae culturain heredajoin de Europo. Ciu Esperanto jam estas preta por transpreni tiun rolon?